les 11 de la nit i 30 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.0. Radio del Treball, en redacció de Sala Folgado i de Degado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant del 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports.com 97 nit, arroba esports 97 nit. Avui hem tornat a tirar de vosaltres per fer-vos una pregunta, que a més eh, volem que interactueu. És aquella de retuit o favorit. Eh, què vos semblen els preus del pack de Champions? Eh, cars, retuit, normals, favorit. De moment va guanyant el que són més cars que altra cosa. No per molt, però va guanyant. I això és la la realitat. Bueno, pues eh, probablement ha sigut el karma, qui sap, no? eh, tota la sort que li falta al València en, la, en el sorteig de la prèvia de la Lliga de Campions, en el playoff enfrontant-se a l'equip més dur de tots, el Mónaco, és probablement eh, el que ha fet revertir la situació i que el València acabe caigent en el grup H de la Lliga de Campions amb, eh, bueno, és evident el, eh, un dels grups, jo crec que més assequibles que li recorten els últims anys al València Club de Futbol Zenit, Olímpic de Lió i Gent són els equips que van acompanyar a aquest grup a Cal València des del 16 de setembre i fins al 9 de desembre per a buscar dos jocs en els vuitets de final d'esta competició. Miren, ningú està dient que el València vaig a passar amb la gorra ni que siga fàcil, no, no ho és. Però mirant el tamany i la magnitud dels rivals de la Champions League, un grup amb Zenit, Lió i Gent no me sembla ni molt menys un grup complicat tenint en compte tots els que aniran per ahir, que ara, si voleu, anirem repassant. Vic, probablement ha sigut el karma el que ha revertit aquesta situació. Eh, una situació de la qual esperem se beneficie el públic de Mestalla mirant com a mínim tres partits de Champions i un de vuitens, com a mínim, eh, com a poc. Això sí, eh, tampoc aquesta ha sigut la idea més feliç del València. Eh, atenós, sobretot, el que comenteu i és que n'hi ha un fum de gent, també n'hi ha gent que el veu normal, ja que dir les dues coses, però n'hi ha molta gent descontenta amb el preu del pack que ha ficat el València Club de Futbol. Entre 160 eh, i 30 euros, el més car i el més barat, en virtut d'haver pagat o no la entrada de eh, la prèvia eh, per a descomptar en aquest pack final. De qualsevol manera, la gent, molta gent, o hi ha un nucli important de gent, que considera que eh, el València eh, ha tirat massa per alt amb el preu dels passes per a la tornada a la Lliga de Campions, igual que hi ha gent que pensa que eh, quan el club sufra autobusos no hi ha queixes o que això és la Champions i, per tant, s'ha de pagar eh, d'esta manera. Tampoc ha sigut un dia tranquil a nivell de fitxatges. Eh, ja sabeu, i sa finestra que tenim oberta a les 24 hores del dia, el programa és de 11 i mitja ara a 12, però en horari habitual és de 11 i mitja a 1, però les altres 22 hores i mitja, eh, com les pren esta casa? A mitja Twitter oficial, arroba esport la nit, on tot el que és notícia va allí. Bueno, pues ahir a les 3 de la matinada ja vos avisàvem que segons la premsa portuguesa, Aderlan Santos, central del Braga, estava en València per assignar. Avui ha assignat, ha passat la revisió mèdica i ha firmat com a jugador de l'equip eh, del València Club de Futbol. Eh, esta vesprada ha sigut oficial el transferiment. Cinc temporades del brasiler Aderlan Santos com a central en Mestalla, 26 anys, eh, sembla que aproximadament entre 9 i 10 milions d'euros seria el preu de transferiment d'este futbolista que ve de l'Sporting de Braga. Moltes coses més que contar, anem a alleugerir que n'hi ha molta cosa de la que parlar en el dia d'avui, que avui ha sigut dia de Champions i de sorteig de Champions, que ja tenien tots ganes. 11.35, com sempre, els 5 imatges del dia les repassem en les nostres fotos. Sorteig assequible. El València va al grup H de la Champions amb Zenit, Olímpic de Lió i Gent de Bèlgica. La presidenta Lai Hunchan valorava d'esta manera el sorteig. I think so. I think after our game on Tuesday... Crec que des del nostre partit de dimarts tots estàvem esperant que aplegara este moment. Volíem poder estar avui així presents en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Para comenzar el mes fort, de Bua Mestalla contra el Zenit el dimecres de septiembre... La fase de grupos acabará en Mestalla el 9 de desembre davant Olympique de Lyon. Todos y el rivals, Parejo no es refia. Va a ser duro, eh, complicado, pero bueno, pues nosotros confiar en, en nuestro equipo, en nosotros mismos, intentar pasar. Aderlan Santos es el central. des desde Portugal se apuntaba que venía al Valencia para asignar este futbolista de Jorge Méndez procedent del Sporting de Braga. Té 26 anys i signarà per 5 temporades. Es mostrava així de content. Muy feliz, agradezco pela oportunidad y queria agradecer a todos que, me ajudaram até chegar aqui e muito feliz pelas pessoas que, que, que me ajudaram até chegar aqui e muito feliz por chegar no clube, num grande clube. Amunt, Valencia. Esperan Mariño, mientras el llevando acaba de confirmar la arribada del porter, prepara el partido contra Las Palmas. Camarasa Diu, que están preparados para guañar este tres punta a la isla. Las cosas están de cara para hacer un buen, un buen partido allí en Las Palmas y bueno, el equipo, el equipo está trabajando bien durante la semana y bueno, sabemos que es un campo difícil porque lleva mucho tiempo sin estar en primera y es el primer partido en casa de ellos, pero bueno, estamos trabajando bien y creo que llevamos en muy buena forma. un guanyador. València Bàsquet ha presentat este matí John Surna. L'ala pivot de l'ascendència lituana prové del Darussafaka turc i ha assegurat que no li val jugar. Bé, només li val guanyar. 11 i 37, una pausa i entrem en matèria. que unia moltíssima fins a les 12, així, en la 97 de Ràdio, Esports 97 nit. cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Pelló y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Pelló. Juntos, llevamos tu Pelló más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Diumenge 30 d'agost a les 8 i mitja des de les 7 i mitja en esta sintonia de la 97.7 ràdio viu com cal la segona jornada de Lliga per al València després de la classificació per a la Champions. Des de Mestalla, València Club de Futbol, Deportivo de la Coruña. Viu el futbol en valencià i contat des d'un punt de vista independent, amb la millor parella de la ràdio, Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València Deportivo el diumenge a les 8 i mitja. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio, amb la col·laboració de Ferto Peyot i Productos del Arte. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Eren les 6 i 10 de la vesprada. Era la catorzena bola en Ixir. però, eh, concretament entre la tretzena que ha sigut del Madrid i la quinzena que ha sigut del Manchester City. Era Juliano Haus Belletti, exlateral de Villarreal i de Futbol Club Barcelona, qui treia la boleta. Sí, sí, de la del València Club de Futbol, que ha quedat enclavat en el grup H, amb el Zenit, l'Olímpic de Lió i el Gent. Ja tenim el calendari. Comença la Champions per al València dimecres 16 de setembre, València Zenit a Mestalla. Dimarts 29 de setembre, en Lió, Olímpic de Lió, València Club de Futbol. Dimarts 20 d'octubre, València Gent de Bèlgica. Dimecres 4 de novembre, Gent de Bèlgica, València Club de Futbol. Dimarts 24 de novembre, Zenit, València i dimecres 9 de desembre, València, Olimpí de Lió. És a dir, en un clàssic que alguns recordeu d'altres èpoques i que eh, avui m'heu demanat per Twitter, la cadència de joc o, el, o la seqüència de dies per al València és dimecres, dimarts, dimarts, dimecres, dimarts, dimecres, que és un clàssic que ja repassem eh, cada any. Pues, eh, Repetim, dimecres 16 de setembre València Cèlit, dimarts 29 de setembre Olímpic València, dimarts 20 d'octubre València-Gent, dimecres 4 de novembre Gent-València, dimarts 24 de novembre Zenit-València i dimecres 9 de desembre València-Olímpic de Lió. El mateix camí per al juvenil d'Angulo que va jugar amb estos mateixos equips en les mateixes dates. 11 i 41 ha estat amb nosaltres avui en el sorteig de la Champions i eh, de, a bola pluma ja ens ha fet un, una primera radiografia però volem que aprofundisca una miqueta més en els tres equips que havien pertocat a la València en el seu grup, el nostre expert en futbol internacional. Pablo Oliva, hola Pablo, què tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues eh, arranqué per el cap de serie, per el Zenit. El, per a mí el més destacable del Zenit és Dalt Hulk, encara que diuen que encara se pot anar a la, a la Juve, André Vilasboas com a entrenador eh, i, bueno, algun futbolista, eh, en este cas com Dani o, algun més que, com Javi García que me deixava pel camí. Què me contes del Zenit? Bueno, es un equipo, es un equipo rocoso, un equipo que de, mitad campo hacia arriba tiene mucha calidad. Como bien has dicho, tienen a Hull, que es un futbolista muy peligroso, aún están pendientes de si puede salir del conjunto ruso. Creo que tampoco hay que olvidar a Satov, es un futbolista que ya le vimos contra el Sevilla la temporada pasada en Europa League. Eh, un futbolista de mucha calidad, que acostumbra, acostumbra a llevar el ataque muchas veces y a llevar el, ritmo del equipo. Y tienen a Bitzel, que eh, justo este verano sonó para el Valencia. Veremos si termina saliendo también el mismo caso que, que Garay. Defensivamente es un equipo ordenado, tienen a Crisito en el lateral, que también es un lateral muy óptimo. Eh, pero bueno, creo que el Valencia es superior Eh, aunque también es cierto que la salida el 24 de noviembre, eh, unas fechas en las que viajar a San Petersburgo es muy complicado para los equipos eh, de esta parte de Europa que no están acostumbrados, será una salida muy difícil. Uh -huh. eh, més o més pel que veig i pel que he pogut eh, averiguar, el 11 tipus del Zenit, y si no me corregís, estaría conformado per Lodigin, Juli Lodigin en portería, defensa de 4 peras Molnikov, Neto, Garay y Cristito, el doble pivote eh, para Witzel y Javi García, a la dreta Yusupov, a l'esquerra Satov, Hulk y Ziuba en un claríssim 4-4-2. Sí, un Chiuba que, que, llegó del Esparta de Moscú, allí lo hizo bastante bien y ya ha tenido la, oportunidad de llegar al, al mejor equipo de la, de la, Liga Rusa. Yo creo que como he dicho, defensivamente es un equipo ordenado, pero tampoco es su fuerte, creo que por ahí se le puede meter mano, pero sí que de, de, mitad campo hacia arriba el Valencia no se puede descuidar como sí que lo hizo en algunos tramos del partido del Mónaco, eh, creo que ahí eh, Hulk es letal, incluso el propio Tsiuba o, o Satov. Anem al Olímpic de Lió, que és l'altre rival eh, del Bombo 3 que li ha pertocat al València Club de Futbol. Pablo, eh, què podem dir de l'Olímpic de Lió? Bueno, un equipo que ha cambiado su cara completamente de la, de la temporada anterior. Eh, sí que le peleó la liga al Paris Saint Germain durante muchos tramos, incluso con el Olympique de Marsella eran un poco eh, los que volvían a devolver el, el fútbol romántico a Francia, eh, por así decirlo, lejos del poder económico de Paris Saint Germain o Mónaco, eran los dos equipos y, el Olympique de Lyon tuvo tramos de fútbol realmente excepcionales. Grenier es su gran baja, veremos cuánto dura. Y, y un Titi como bien he dicho esta misma tarde, es un central que, a mí me ofrece unas garantías tremendas y, en el centro del campo también eh, importará mucho el nivel de Gonalons. Eh, sí que es cierto que ha, comenzado la temporada muy mal, eh, sin, sin, llevar la manija de ese centro del campo y por su culpa, por así decirlo, ni Lacazette ni, ni Fekir, que son los dos mejores futbolistas en lo que a lo técnico se refiere, están pudiendo lucir. Bueno, pues eh, este, en este grup, en efecte, en este equip, com deies tu, eh, entrenat per eh, Hubert Fournier, eh, el més important és eh, Maxim Gonalons, eh, i que, de moment, com deies, no està eh, funcionant massa bé en el conjunt francès i que ha arrencat d'una manera irregular. Sí, incluso también la Cacet, que no está rindiendo, para mí es el mejor futbolista del equipo, ha llegado a debutar con la selección nacional y, y han, han fichado un futbolista del Guingamp como ese Beauwe, que es un futbolista que, que tardó pocos minutos en, en debutar uh -huh. este año y marcar con el equipo. Bueno, pero último se llama Bélgica. Para parar dice Gent que veies Wick que ha sido eh, a contrapronóstico el campeón de la Liga belga. Sí, porque Eh, sí es cierto, para mí no, no fue el mejor equipo durante, durante toda la temporada. Me gustó muchísimo el Brujas, unos tramos perfectos eh, en cuanto a juego con Víctor Vázquez, el español que, juega allí pero se aprovechó en el playoff. Todos sabemos que la liga belga funciona diferente, no es una liga en la que si tú quedas primero ganas la liga. Eh, se hace como, por así decirlo, dos vueltas o, o, cuatro vueltas y tú luego ya te juegas el playoff eh, de Europa League o de descenso o en este caso de, ganar el campeonato de liga. El Gent ahí estuvo muy bien, eh, encadenó una racha de buenos resultados que no tuvieron el Anderlecht o, o el Brujas y se aprovechó de esa situación que para mí es un rival muy, muy inferior al Valencia. Pues eh, este equipo que habitualmente juega en un 3-4-3 o un... Tienen una especie de 3-5-2, 5-3-2, es que sí, es los dos laterales son, son carrileros. En ocasiones, cuando el partido se complica, el entrenador suele cambiar también a 4-2-3-1. es, es una constante vale. variante de, més de més, el 11 tipus que jo he pogut eh, eh, averiguar d'ells és el composat per Cels en porteria, el guardameta eh, belga, amb tres centrals, Asare, Johansson i Nielsen, per fora, Foquet a la dreta i De Jaguer a l'esquerra, Kums y Renato Neto estarían en enmig, eh, per en ataque estaría Milicevic a la derecha, Simón a la izquierda y de estaría como com a davanter centre. Sí, eh, yo creo que hay que destacar dos nombres, uno en la defensa y uno arriba. Eh, para mí John Hanson es un buen central, un, central que, que, le saca de muchos apuros a un equipo que, que realmente no es eh, ordenado en, esta faceta. Y luego arriba, como bien decías, de es, es un delantero que, no tiene el cartel evidente de, delanteros como pueden tener el Cénito o el Olympique de Lyon, pero sí que aprovecha esos balones muertos en el área, es muy inteligente y está al balón que cae para, enviarlo a la red. Bueno, ¿se te queda para apuntar alguna cosa que Wiggins eh, contarnos? No, un poco más, decir que, con este grupo el Valencia tiene, que pasar de fase, incluso para mí la obligación es intentar atar la primera, el, primer puesto. Muy bien, pues será el Zenit de la Champions. Pablo, gracias. Venga, buenas noches. los tres compañeros, Pablo Lía, per un eh, fidel oyente eh, que siempre sintoniza desde Francia, eh, Kevin Perpina, que dio Viviendo en Lyon, desde el sorteo todos dicen que el Valencia está por encima del grupo i després viene el Zenit o el Lyon, o sigui que fins i tot eh, en la premsa francesa donen el València com a eh, claríssim favorit del de eh, partit, perdó, del grup H on està el València Club de Futbol. Molt ràpidament, molt ràpidament, molt ràpidament, abans de que Folgado, que ja està eh, clavant-me pressa, eh, entre amb el tema de la resta de veus que anem a sentir del València Club de Futbol. Recordar, grup A, PSG, Real Madrid, Shakhtar i Malmö, grup B, PSV, Manchester United, CSK i Wolfsburg, Grup C, Benfica, Atlético de Madrid, Galatasaray i Astana. Grup D, Juve, Manchester City, Sevilla i Borussia Mönchengladbach. Jo crec que el Sevilla ha tingut el pitjor grup dels possibles. Grup E, Barça, Leverkusen, Roma i Bate Borisov. Grup F, Bayern, Arsenal, Olympiacos i Dinamo de Zagreb, grup G, Chelsea, Porto, Dinamo de Kefi Maccabi, grup H del València, Zenit, València, Olímpic de Lió. I que ens ha Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. La que mos van a donar els mitjans de Madrid quan s'enfronten el Chelsea i el Porto Casillas contra Mourinho, eh? Bueno, però uh. és un problema d'ells. Eh? <laughs> bueno, han parlat... Eh, hi havia un acte... Abans això se feia en paterna, eh, davant dels mitjans de comunicació, però ara pues, eh, se les enduen a l'Astor i, bueno, allà han parlat alguns jugadors del que han vist en el sorteig i també, sobretot, en, eh, en Nisa, perdó, Monte Carlo, en Mónaco, perdó, en el Fòrum Grimaldi ha parlat Lai Junchal, la presidenta del València, que estava allí com a cap de la representació del València Club de Futbol. Què ha dit la presidenta? Pues anem a escoltar la Manolo, la reflexió de Lai Jun. Una volta s'ha conegut el resultat dels emparellaments en el grup de la Lliga de Campions. En la UEFA Champions League es juga al més alt nivell que existeix en les competicions europees. Tenim que preparar cada partit de forma molt seria i no prendre's mai a la lleuchera a cap oponent, perquè mai és fàcil jugar a un nivell tan alt com el que exigís esta competició. Uh, uh, uh, també, també sí. ha parlat mhm. eh, Antonio Barragán sobre eh, el grup i la seva dificultat. En primer lugar, el Zenit es un equipo que la verdad que, tiene grandes futbolistas, es un gran equipo y un equipo difícil y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Después el Olympique de Lyon, un equipo también que, en Francia pues, pues el año pasado hizo un gran campeonato y, bueno, es un equipo en el que tiene buenos futbolistas y, el, y igual, ¿no? Yo creo que, que en esta competición todos los equipos son, son rivales difíciles y, bueno, es un grupo asequible dentro de todos los rivales que había dentro del sorteo, pero será un, un, grupo bastante difícil y que vamos a tener que, pelear para intentar eh, pasar a octavos. Mustafi también se mostraba se sí entusiasmado por la idea de competir ya en Champions. Es mi primer año en Champions, eh, entonces yo también estoy, estoy con muchas ganas eh, a jugar ahí, pero no solo, no solo yo, creo que todo, todo el equipo, la afición, el entrenador, todos eh, tenemos muchas ganas para jugar, entonces eh, ellos pueden estar tranquilos que nosotros vamos en, en cada partido eh, a dar todo para, para eh, probar a, a ir por lungo en Champions. 11 51, cada volta millor ja Mustafi el castellà. i amb l'anglès que hi havia que voler-ho parlar en l'aeroport de Nissa amb Kimco després del partit 11.51, com deia eh, pausa per a la publicitat i tornem de seguida, parlem precisament de centrals i de mercat, parlem a tornada de pausa d'Aderlan Santos Diumenge 30 d'agost a les 8 i mitja des de les 7 i mitja en esta sintonia de la 97.7 Ràdio viu com cal la segona jornada de Lliga per al València després de la classificació per a la Champions. Des de Mestalla, València Club de Futbol, Deportivo de la Coruña. Viu el futbol en valencià i contat des d'un punt de vista independent, amb la millor parella de la ràdio, Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València Deportivo el diumenge a les 8 i mitja. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio, amb la col·laboració de Ferto Peyot i Productos del Arte. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. A les 3 del matí, més o menys, us informàvem des del nostre Twitter, que és com si tinguem un programa constant les 24 hores obert cada volta que hi ha una notícia, eh, sobre el que eh, avançava la premsa d'aquell país, de Portugal com eh, així en València, que d'altres tenim menys informació, hem d'acudir fora. I en Portugal es deia que Adelan Santos estava en València i que venia a signar. En el dia d'avui s'ha confirmat, salva que el futbolista de 26 anys, com no representat per Jorge Méndez, cinc temporades diuen que entre 9 i 10 milions d'euros és nou central del València Club de Futbol. Sí, les xifres se ballen, se parla de 7 milions i mig d'euros, però també se parla de 9 o 10 milions de euros. En todo caso, este matí pasaba la revisión médica, posteriormente de vesprada signava el seu contracte, signa para las próximas cinco temporadas como no nou futbolista del Valencia, En un primer momento desde Portugal, en ens advertien sobre la posibilidad de que arribaría, firmaría, pero se n'aniria, se al Mónaco, para entrar en la, operación en de portar capacidad de Nur, però sembla que no té res a veure una operació amb, amb l'altra i que Adarlan Santos firma per a quedar-se en el València. De fet, no és tan sols en València. En França este matí el rumor, i el publica, entre altres, l'equip, és que Adarlan Santos anava cap al Mónaco. Sí, és una informació de l'equip de falla dos o tres dies que este matí han tornat a, a incidir en ella. I ja parlava de la possibilitat de que arribaria, el València Lille cediria al Mónaco per a que el Mónaco també facilitara l'eixida més econòmica d'Abdenur cap a l'equip de Mestalla. Se parlaria entonces de que el València, en lloc de firmar un central, firmaria dos, Abdenur i Adarlan Santos, que este se n'aniria cap allà En principi, signa per a les pròximes cinc temporades i va quedar-se en la primera plantilla del, de Mestalla, excepte sorpresa. Uh mhm. -huh. Tenim les seves primeres manifestacions als mitjans de comunicació del club, als mitjans de comunicació oficials. D'esta forma, se expressava primeres paraules de Adarlan Santos sobre el seu fitxatge pel València. Muito feliz, agradeço pela oportunidade e queria agradecer a todos que, que me ajudaram até chegar aqui e muito feliz pelas pessoas que, que, que me ajudaram até chegar aqui e muito feliz por chegar no clube, é um grande clube. Amundo, Valência. Caracterizo um jogador lutador, batalhador que sempre vai deixar, é, se tiver de deixar a pele no campo, deixo e sou aquele jogador guerreiro que em campo luto até os até os 100 minutos se for preciso até os tiver prolongamento até o até deixar a última gota de suor e espero contribuir aqui com, com essas com minha atitude com minha garra minha determinação em, em todos os aspectos Bueno, ese es el nom. Adernal Santos. Ahora falta la policia. Arriba un altre central, de que acaba el mercat, o este és únic que arriba. Folgado, eh, les Dime. coses a voltes semblen d'una manera i acaben sent d'una altra. Eh, a principi de setmana semblava molt a prop eh, Xerichef del València i Figuria en peu i mig fora. Després de eh, els esdeveniments d'esta setmana es pot dir que la cosa ha revertit en les dues situacions. Que a hores d'ara el tema de Xerichef sembla que s'ha fredat prou, i en el tema de eh, Febolí, el mateix Fenerbahce ja anuncia oficialment que renuncia a la contractació del jugador algerià de València. Sí, en un principi el Madrid no veia amb mals la possibilitat de que Xerixef eh, abandonara la disciplina de Benítez perquè no anava a contar massa al llarg de la, de la pròxima eh, temporada que vinguera cedit al València el futbolista vol eixir perquè sap que va tindre pocs minuts esta temporada com a futbolista del Real Madrid i vol arribar en condicions de disputar amb la seva selecció la de Rússia la pròxima edició de la Eurocopa però ojo Manolo perquè l'eixida de Coentrau cap al Mónaco per a substituir Kurzawa acaba de perjudicar el futbolista. El Real Madrid, si no incorpora un lateral per a substituir a contra... a Marcelo a Marcelo, ah, Marcelo no, sí. no té, per donar-li a Marcelo, millor dit, uh -huh. no té cap substitut a hores d'ara per a donar-li descans al brasiler. Per tant, pensa Benítez en la possibilitat de que Cherichev es quede i siga el suplent en banda esquerra com a lateral de Marcelo. No li fa gens de gràcia a Cherichev, però a hores d'ara el Madrid diríem que eh, obstaculitza les, la seva eixida perquè no troba en el mercat un substitut per a Coentrao o per a donar-li minuts de descans a Marcelo. Ja Ancelotti l'any passat en pretemporada, abans de la seva sessió cap al Villarreal, va col·locar-lo en eixa demarcació i algú se li ha encès en les últimes hores la llumeneta en el Madrid, uh mhm. -huh. dient, bueno, pues si tenim a Serixef, probablement puga ser utilitzat en algun moment com a substitut de Marcelo. Per tant, sembla que aquesta eixida de Coentrao dificulta, dificulta també eh, l'eixida de Xerixef des del Madrid cap al València i la situació s'ha gelat. Açò al voltant de Xerixef, mentre que en Turquia, Manolo, ja tot el món dona per eh, impossible l'arribada de Fegulí després de les declaracions, a la teua pregunta l'altre dia, eh, de Nuno sobre el futur del argelià. Uh mhm. -huh. De fet, ja Fenerbahce treballa en una alternativa a Fegulí, que és el futbolista del Liverpool, Lazar Markovic. I que enfadaven moltíssim a l'afició del Fenerbahce, que volien a, a qualsevol preu Fegulí amb la samarreta del conjunt turc. 11.58, tanquem la informació del València, en camp de parar de la del Llevant, que espera Diego Mariño. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peyo y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peyo. Juntos, llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11.58. Espera Diego Mariño llevant d'Unió Esportiva, no, Salva? Sí, encara no s'ha fet oficial la contractació del porter. Algun entrebanc econòmic ja encara entre Valladolid i Llevant Unió Esportiva i acord total en quant a temporada si a fitxa a percebre per part del futbolista amb el conjunt Granota, però algun entrebanc econòmic ja entre Llevant i Valladolid que dificulta que el fet ja eh, siga, que de fet ja es done com a oficial la contractació de Mariño. Bueno, eh, a més està preparant el llevant el partit de cara al partit contra les Palmes, on serà, per cert, eh, Pape Diop, Sí, Pape Diop se'n va cap a Les Palmes, una operació molt curiosa. Molt I aquesta vesprada hi ha declaracions del president de Les Palmes, Miguel Ángel Ramírez, on garantís que Pape Diop arriba a la Unió Deportiva Las Palmas com ha cedit procedent de l'Espanyol de Barcelona. És a dir, l'Espanyol el firma y el cedís a la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, pues eh, sentirem eh, eh, eh Víctor Camarasa, no tenim ja eh, temps per a sentir-lo parlant d'aquest partit que ha de significar la primera victòria del Levante en la Lliga. Senyors i senyors, tanquem. Demà descansem, ja sabeu que ara eh, anem de diumenge a dijous. Per tant, el diumenge el futbol a 7 i mitja i després Esports 97 nit, encara en versió reduïda, però un poquet ja estem a l'hora i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu. 这边怎么？